Hier is die hout. Sal het genoeg wees, broer? Ja, nou die hout. Hoe sit het hier? Kan jy dit sakkie? Hier is afhaal, ek het. seer is daar 'n groot gevoel in Bethlehem van daar. Kom ons sê ja. Die herberg is vol, maar die mense kom nog die hele tyd. Ja, dit is Bethlehem. Die stad van Dawid. Maar die tyd Romein. Ag, Here. Wanneer sal vreemde heerskappy wees? in ons land verlaat. Wanneer sal Israel, u volk, weer vry wees van die dingere? Dit is so. Wanneer die Messias kom, sal hy sy volk verlos. Die profeet Isaiah het gesê, hy sal kom en stand vandaan. Hy sal sy volk verlos. ek het oud geword. Maar die verwagting lewe nog in my. Ek sien die slawer my van van Israel en ek dors na vrede. Na die dag wanneer my volk sal vry wees van die Romeinse heer. Sy plek sal inneem in die volkerryk as die Messias as sy koning heers en ek sien Israel optrek in die stryd en al sy vyande beslaan. Ja, dan sal ons weer terugkeer na ons God. En ons sal afkeer van dit wat vreemd is. En ons sal die mure weer begin bou wat ons erfgoed verwoes het en wat in pyn loop lê. Maar ek het oud geword. Hierdie oor sal dit nimmer sien. Hoe lang het ek dit begeer? Ja, my lewe lang. Maar ag, as ek moet sterf, ek glo die Heer sal voorsien.